بسم الله الرحمن الرحیم الاستفهام و ادواته این درس در رابطه با استفهام و ادات استفهام است ادوات جمع ادات است دو تا از ادات استفهام رو در این درس آورده قسمت الف الهمزه و حل همزه و حل قبلش قواعد بخونیم القواعد قاعده 43 کتاب الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل استفهام طلب علم به چیزی که قبلا معلوم نبوده طلب کردن علم خواستن آگاهی به چیزی که قبلا معلوم نبوده وله ادوات کثیره استفهام ادوات زیادی دارد که با اون اداتا استفهام میکنند سوال میکنند در عربی منها از جمله الهمزة و هل همزه و هل يطلب بالهمزة احد امرين. ابتدا همزه رو توضیح میده و سپس هلو میگه طلب میشه با همزه یکی از دو امر یک تصور دو تصدیق چیزی که به وسیله حمزه طلب میشه یا تصور یا تصدیق تصور چه هست و تصدیق چه هست التصور و هو ادراک المفرد تصور همون ادراک مفرده و فی هذه الحال تأت الهمزة متلوة بالمسؤول عنه و ويذكر له في الغالب معادل بعد عم در این حالت همزه میاد و بعد از همزه مسئول هم میاد اون چیزی که در موردش پرسیده شده و غالبا بعد از ام معادل ذکر می شود از زیدون فدداری ام خالدون آیا زید در خانه است یا خالد این خالدون میگن معادل پس به وسیله همزه یا طلب میشه تصور با التصدیق یا تصدیق و هو ادراک به تصدیق چه است درک نسبت است اینکه آیا آهن زنگ میزند زنگ زدن رو بهش نسبت دادیم آیا زید به بندر می رود؟ آیا مدرسه ها باز می شود؟ ولی اونجا نه اونجا از مفرد بود آیا زید داخل خانه هست یا محمد جار جواب میگیم یا زید یا محمد مفرد اونجا تصور مفرد بود حالا تصدیق ادراک نسبته آیا آهن زنگ میزند؟ بله تصدیقمون جمله هست و فی هذه الحال یمتنع ذکر المعادل در این حالت ممنوع هست ذکر معادل در حالتی که طلب از مفرد بود ذکر معادل می اومد ولی زمانی که از نسبت باشه تصدیق باشه اینجا دیگه ذکر معادل ممنوعه پس این کاربرد همزه بود اما قاعده 45 یطلب به حل التصدیق لیس غیره طلب کرده میشه به وسیله حل در زبان عربی طلب کرده میشه به وسیله حل تصدیق نه چیزی دیگر این یعنی فقط تصدیق دیگه نمیشه با حل از تصور پرسید حل زیدون فی دار ام بک این نادرسته اشتباهه با حل فقط تصدیق هل او الحديد بله فقط تصدیق تصديق مها ذکر المعادلی و ممتنع هست با حل ذکر معادل دیگه نمیشه ذکر معادل آورد بله حالا بیم روی امثله الامثله انت المسافر ام اخوك آیا تو مسافری یا برادرت اینجا طلب از چه هست از مفرد هست یعنی نسبت رو میدونه پرسنده میدونه که یکی رفته مسافرت ولی اینو نمیدونه که کدوم یکی هست بین دو چیز متردد هست و میخواد که بدونه کدوم یکی هست مشخص بشه انت المسافر ام اخوک آیا تو مسافری یا برادرت امشتر انت ام اون آیا تو مشتری هستی یا فروشنده اشعیرا زرعت ام قمحا آیا جو کاشته ای یا قمح کاشتن و خبر داره نسبت و خبر داره ولی نمیدونه که آیا گندمه یا چو اراکبا جئت ام ماشین آیا سواره آمده ای یا پیاده آمدن رو میدونه ولی اینی که آیا سواره بوده یا ماشین تصور رو نمیدونه ایام الجمعه یستریح العمال ام یوم الاحد آیا روز جمعه استراحت میکنن کارگران یا روز یکشنبه پس به وسیله همزه هم میشه از تصور پرسید و هم میشه از تصدیق اما امثله گروه ب او الذهب آیا زنگ میزند تلا آیا سیر الغمام آیا عبرها حرکت میکنند راه میروند اتتحرک الارض آیا زمین حرکت می کند خب اینجا از نسبت پرسید اینجا خواد که تعیین بکنه میپرسه که آیا طلا زنگ زند؟ آه؟ آیا ابرها حرکت می کنند؟ آیا مدرسه ها باز شوند اینجا جواب با وسیله بله و نه هست ولی اونجا که تصور بود جواب با تعیین بود واقعی که میگیم آیا شما در باز کردی یا برادرت اینجا دیگه باید تعیین کنیم که آیا شما بوده ای یا برادرت ولی در تصدیق جواب با بله و نه هست امثله گروه ها که حل هست حل فقط برای تصدیقه حل فقط برای تصدیق هست هل يعقل الحيوان آیا حیوان تعقل می هل يحس النبات آیا نبات احساس می حس می هل ينمو الجماد آیا جماد رشد می کند اینجا دیگه جواب با بله یا نه هست پس حمزه هم برای شناخت مفرد و هم برای شناخت نسبت به کار میرفت اما حل فقط برای نسبت شناخت مفرد رو بهش میگن تصور و شناخت نسبت رو بهش میگن تصدیق این که من بگم آیا زید در خانه است یا بکر نمیگن شناخت تصور زید مفرده یا بکر مفرده اما اگر بگم آیا آهن زنگ میزند اینجا شناخت از نسبت هست تصدیقه بله خب چیزی باقی نمانده است اما بقیه تو ادوات الاستفهام بقیه ادوات استفهام ما همزه و هلو آورد توضیحش داد بقیه ادواتی رو که برای استفهام به کار میرند و توضیح میده القواعد للاستفهام ادوات اخرى غیر الهمزه و هل و هی من و یطلب بها تعین الوقلا استفهام ادوات دیگه ای دارد جز همزه و هل عبارتند از یک من طلب میشه به وسیله من تعین اوقلا شما میخواید تعیین کنی که چه کسی کتاب خونده از میان اوقلا من قرأ الكتاب زید بکر فلان برای زوی العقول به کار میره من برای تعیین زوی العقول ما برای چی به میره شرح الاسم او حقیقت المسمى یا برای شرح اسم یا برای حقیقت مسمى شما میخواید که بدونی این اسم چه معنایی داره چه هست مل کرا خواب کیست کرا رو میخوای بدونی اسمشو میگه کران نوم هست بله این شرح اسم هست او حقیقت المسما یا حقیقت مسما رو میخوای بدونی میگی مل اصراف اصراف به چی چیزی میگن تجاوز از حد حقیقتشو میخوای بدونی ادات بعدی متا هست تعیین زمانی ماضیا کان او مستقبلا متا برای تعین زمان به کار میره چه گذشته باشه چه آینده متا سافرته این برای گذشته بود کی سفر کردی یا برای آینده متا سافرو که سفر میکنی مثلا غدا این برای تعیین زمان هست هم برای ما گذشته هم برای آینده ایانه المستقبل خاصتا ایانه ادوات استفهامه ولی فقط برای مستقبل بکار میره و تکونو فی موضع تحویل و در جایگاه تعظیم و تحویل و هولناک بودنه مانند این که از یه چیز هولناکی بپرسند قيامات كيهاس كيف ويطلب بها تعیین الحال أداة بعدی كيف هست با كيف تعیین حال براي تعیین حال استفاده میشه كيف اين براي مكان اين زيت انا أداة بعدی هست وتأتي لمعان ادة براي معاني مختلفة انا بكار میره فتكون بمعنى كيف انا بمعنى كيف هست و به معنی من این به معنی من این هست ان هذا لکی از کجاست این برای تو و به معنی متا و به معنی متا هست پس ان هم به معنی کیفه بود به معنی من این به معنی متا و یطلب بها تعین العدد کم برای تعین عدد به کار میره موقعی که شما بگی چند تا خودکار داری در عربی با کم استفاده میشه چقدر مرد نزدت هست کم رجلا عندک کم قلمن عندک ایو این ایو دیگه کاربرده متفاوت داره و یطلب بها تعیین احد المشارکین متشارکین فی امر یعمهما طلب میشه به وسیله ایو تعیین یکی از دو متشارک در امری که شامل هر دو تاست ها دو تا شخص در یک چیزی در یک صفتی در یک چیزی با هم شریکند مشارکت دارند میخواد بدونه که کدوم یکی از است ایهم اکبر و سنن کدوم یکی از اینا سنش بالاتره و یسألو بها عن الزمان والحال والعدد و غیر العاقل على حسب ما تضاف اليه پرسیده میشه به وسیله ایو از زمان حال عدد عاقل و غیر عاقل بر حسب آنچه که بهش اضافه بشه این یعنی تمام اون کاربردایی رو که عدات قبلی داشتن این ایوب میتونه داشته باشه قاعده 47 جمیع الادوات المتقدمه یطلب بها التصور آها این خیلی مهمه میگه با تمام این ادواتی که ذکر شدن یعنی من ما متا ایانا کیفا اینا انا کم ایو یطلب بها التصور تصور طلب میشه نه که تصدیق ما میگیم متا سمتکه روزه گرفتی میگه الخمیس ببینید الخمیس دیگه تصوره مفرده نسبت نیست پس تمام ادوات متقدمه يطلب بها التصور طلب مش به وسیلهشون تصور ولذلك يكون الجواب مع بتعيين المسؤول عنه بان خاطر جواب با این هر یک از این ادوات با تعیین مسئول عنه هست قبلا گفتیم که در تصور طرف نسبت رو میدونه در تعیینش مشکل داره لذا با تعیین مسئول انه باید جواب بده متا سمت باید هر وقت بوده او رو تعیین بکنی الخمیس ام الاثنین خب خب تو ادوات الاستفهامی امثله شو بخونیم من اختط القاهره چه کسی نقشه قاهره رو ریخت نقشه بنایش رو خطهش رو بنایش کرد نقشه بنایش رو ریخت من حفر ترعت سوئیس چه کسی کانال سوئز رو حفر کرد مل کرا اینجا منو گفت ما رو الان آورده ملکرا ملکرا خواب چیست اینجا شرح اسم بود اما برای حقیقت مسمى مل اسراف اسراف چیست پس منو آورد الان میاره که متى متى تولى الخلافة عمر عمر كي خلافة رو بروه عهده گرفت متى يعود المسافرون برمي گردند مسافرها متى رو دو مثال براش آورد كي كي که برای بودي كي که مزاري مضارع ايانا يوم القيامة مي پرسند كي هست روز قيامت يسألونك عن الساعة ايانا مرتاها اینا امثله بودند که آورده بود و امیدوارم که خیلی واضح باشد